Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 26, 2007 Inordinahang obispo ng Bangged, Abra, si Bishop Leopoldo Hausian, SVD. Siya ang ikaapat na obispo ng Diocese ng Bangged matapos sina Bishop Odelo Expueler, SVD, Bishop Cesar Aval, SVD, at Bishop Artemio Rillera, SVD. Ikapitong obispo naman siya mula sa Society of the Divine Word sa Pilipinas na naordinahan. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.